Ta obskrba je zapisana i ona ti mora doći. Sve dok je ne potrošiš, a i to je zapisano, kad je potrošiš, makar primak je o zalogaj do svojih usta, ako nije određen da ga pojedeš, nećeš ga ni pojesti. Međutim, muslimani su danas iz straha zbog obskrbe spremni uraditi sve i svašta. Spremni su krast, spremni su lagat, spremni su varat, spremni su uzimat tuđe pravo. Na sve su spremni, samo zato što ih je strah da neće pomreti od glazi. Pa su zbog ove stvari koja je nama određena tako i propisana, danas muslimani postali visoko pozicionirane ličnosti. Idu na razna mjesta, ulaze svugdje, rade svašta, a zaboravljaju da to što rade je sve na račun vjere. Sve to što rade, rade Ne u svakom slučaju normalno, ni ovo obavezno, ali govorim o onima koji su upali u harame svojih poslova i oni koji su na granici. Rade to samo iz straha da neće imati šta da jedu i piju. Kaže Allah te barek je otala u jednom hadisu kuci sljedeće. Kaže uzvišeni. Čovječe, Stvorio sam te za ibadet, pa se nemoj igrati. Odredio sam ti obskrbu, pa se ne umaraj. Ovdje Allah te barek nas podsjeća zašto smo stvoreni. Za ibadet. Zašto uzvišeni odmah kaže dalje. Odredio tam, sam ti obskrbu pa se ne umaraj. Ovo ne umaraj ne znači da ne trebaš raditi nikako. Ovo nikad niko nije rekao. Nego ne umaraj svoje srce. Umori tijelo. Nije problem. Ono će se svakako umoriti. Ali nemoj srce umarati. Kod muslimana su postala umorna srca. Od straha za ovu obskrbu. Pa su postala radi toga gladna, žedna i u većini slučajeva prokleta. Jer čovjek kako pokazuje svoj strah za dunjalog? Upravo pokazuje svojim dijelima. Njegova briga šta će jesti, pit. Nije njegova briga. Zato što se Allah te bar kvitala pobrinuo za njega. Kaže dalje, uzviše mi. Pa ako budeš zadovoljan s onim što ti dam, srce i tijelo ti odmornim učinim. A ako kod mene, i onda kod mene budeš, šta upisan kao zahvalan? Ovdje uzvišeni kaže, ako budeš zadovoljan s onim što ti dam, srce i tijelo ti učinim odmornim. A kod mene, kaže, budeš upisan kao zahvalan. Zatim dalje uzvišeni kaže, ako ne budeš zadovoljan mojom odredbom, Pa kaže Allah te barake od tala, tako mi moje veličine. Sručit ću na tebe sav dunjalk. Trčaćeš, kaže, po njemu kao životinja u divljini, a od njega će ti doći samo ono što je propisano. A kod mene ćeš, kaže, biti upisan kao nezahvalan. Pogledajte kako Allah te barake od tala ovdje opisuje naše stvarno zadovoljstvo. Zašto ovdje uzvišeni kaže, ako budeš zadovoljan s onim što ti dam? Da budeš zadovoljan i kad imaš, i kad ne imaš. Je li tako, braće? Ima li igdje ajet u kome Allah te bare u tala kaže, ako ne budeš imom, budi nezadovoljan. S onim što sam ti propisao. Ljuti se na moju odredbu, slobodno. Prigovori meni što ti nisam dao danas janje pečeno. A šta znaš? Možda sam ti radi toga i gladnog želuca spremio u džennetu nešto puno bolje. Pa nemoj prigovarat, jer ćeš biti umoran. Srce ti neće biti smireno. Allah te barake u ta'ala kaže, Vasijarzillahu šakirin. A Allah će sigurno zahvalne nagraditi. Je tako? وَسَيَرْزِي اللَّهُ شَاكِرِينَ Uzvišeni kaže, Allah će sigurno one koji mu budu zahvaljivali šta? Nagraditi. Pa jel treba da zahvaljujemo Allahu Tebare Katala samo kad imamo? Ili da mu zahvaljujemo i kad ne imamo? Hoćemo li kad imamo puna srce reći Alhamdulillah, a kad malo zaškripi, da se to odmah vidi, Da se odmah prepozna šta ću, ne imam kuću, odakle ću, šta ću. Ne traži od ljudi, neće ti se umanjiti. Allah je bogat. Sve je ovo njegovo. El gani. On je bogat. Znate šta ovo znači? Onaj koji daje obskrbu. Ar razak. To znači da je njegova obskrba nikad ne može presušiti. Pa uzvišeni te barak je tala kad ti dadne siromaštvo, hoće da se osloniš na njega. Hoće da se zadovoljiš odredbom. Hoće uzvišeni iz svoje dobrote da te iskuša, da te približi sebi. Da se ti, da te ta neimaština i te goba koja te snašla natjera da još više kreneš prema onom koji je bogat. Nemoj da ideš u banku po pare. Nemoj da tražiš od ljudi. Idi prema Allahu. Traži od njega. On će ti dat. On će ti dat sigurno. I budi zahvala na tome. Budi zahvala na tome što ti je omogućio da tražiš od njega često primjećujemo kako se ljudi vole naget bogatašima, jel da? Kako vole prema njima se lepo ponašati, prema direktoru, prema poz... jel tako? Da mu se nagne malo, da, ovaj, da mu se dotjera. I najgladniji kad ugleda direktora, dobro jutro direktore, jeste se naspavali? Zna da on ima kod sebe 50-50, jel da? pa mu se malo umiliš, jer nemaš, već si siromaš. Još to uradiš na račun vjeri, on ti kaže, sutra ako mi dođeš takav, a ne budeš se obrio i sredio, marš na polje. I ti kažeš, dođeš kući, dođe tvoj savjetnik, vomen, šta ćeš, moramo. Hajdi. Uradi to. Vidi Allah. Naše stanje je uzu bin lahi min šetane rađi. Utječem se Allahu od ovakve riječi. Ona kaže, ili on, Allah me vidi što nemam. Pa mi je Allah propisao, je tako? Naredio mi da skinem bradu ako budem gladan. Jer mi je on naredio bradu. I ako je pustim, neću imati šta jest. E, gospodaru, nepravedan si. Što si mi naredio bradu i sad mene ovaj neće da primi u firmu? Sad ću i ja skint. Jer ti si mi naredio da je pustim, a ovaj Bog mi naređuje da je skinem. Jer mi neće dati obskrbu. Umanjće mi se na fakako pustim bradu. gospodaru moj, ti mene vidiš, znaš moje stanje, ali ja ću se ipak obrat umjesto tebe, tebi obratit se direktoru. O tebe neću ni tražiti. A znam da me vidiš, znam da me čuješ, ali ne znam, ne znam da si ti el gani ar razak. I ne znam šta mi je sutra propisano, a ti znaš. priznaješ gospodara i zahvaljuješ mu samo onda kad ti je dobro. I tad zaboraviš. A kad uzviše ni malo stisne na faku, ti se samo prepadneš. Poslanik Ali Selatu Oselam, naš najbolji uzor, jedne prilike ležao je na hasuri od palmine like. Pa je došao Omer, kaže Allahu poslaniće, plaćući. Pogledaj, ti si Allahu poslanik. On ga pita što plaćeš, pa sjetio sam se kraljeva, njihovih odaja, grožđe, banane oko njih, sluge, žene. A ti si Allahov miljenik i odabranik, a spavaš na trosjedu, na ugaonoj seći, pa ne mere ova, treba mi ona, na toplom tepihu, ugornom jastuku. Kraj tebe zamrzivač, imaš hrane za sedam dana, sve ti potaman, napolju ti auto, sve imaš. A ti, kaže, lao poslaniće, nemaš ništa. Jedna zdjela i hasura. Pa mu kaže poslanik Islama, omere, O, Omer, jesi li ti zadovoljan da mi imamo onaj, a oni ovaj svijet? Kaže, jesam Allahov poslaniće, jesam zadovoljan. Jesi li zadovoljan ovim siromaštvom, Omer? Jesam. Jesi zadovoljan što me vidiš ovakvog? Na izgled jadan, a nisam, jesam Allahov poslaniće. Jesi zadovoljan što <coughs> vidiš da oko mene nema nikakvi luksuza, jesam dobro omere, a jesi li zadovoljan što je Allah odredio da ja samo imam hasur, a njegov sam miljenik i odabranik. Jesam Allahov poslanić. Zadovoljan sam time. Kaže dalje Allah te barke od tala, čovječe stvorio sam nebesa i zemlju i nisam se umorio tim stvaranjem. Zar će me, kaže, uzvišeni umoriti briga za tvoj život? Kad god se, braćo moja i sestre, udaljimo od Allaha za veđer, sve što smo dalje od njega, sve nam se brige više povećavaju. Sve što smo dalje od njega, od njega sve su nam brige veći. Sve nam je teži. Je tako? Sve nam se više i više brige povećavaju. A sve što približavamo se više Allahu, sve je briga manje. Sve nam je lakše. Savršenstvo šerijata. Je tako? Kur'an je Allahov govor. Nije stvoren. Kur'an je Allahov govor. Allahov govor je savršen. Zato što je od Allaha te barke tala. Onoga koji je savršen i koji sve savršeno dobro zna. Pa mi njegov govor primjenjujemo u dijelo. Vjerujemo u njega i vjerujemo u njegove ajete. Pa Allah te barek i tala odredio za nas obskrbu i obećava da će nas pomoći. Pa je na nama da strahujemo za svoju obskrbu, jel? Kaže, juče jedan farz je radit, lažiš, nije. Nije tačno da je farz rad. Farz je klanjat. I ti nisi Bog. Allah te bar kvitala nigdje, nigdje, nigdje nećete naći da spominje Dunjaluk u kontekstu pohvale. Uvijek ga spominje i kad poslije džume, kad je nakon džume se raziđite i tražite Allahove blagodati. Nije uzvišeni ovdje rekao požurite, trčite, krenite, ko kad se spomene džennet kako se spomeni dženet osari ila magfirati mi rabihim, dženet varduha sema vati valard, požurite, nastojte. Međutim, kad se kod tebe ovi ajeti preokrenu, pa postanete strah, šta ćeš jest i pit, onda ti je svejedno šta ćeš uraditi. Samo zato što te strah. Allah te bare kada dalje kaže, čovječe, ja ne zaboravljam obskrbiti onoga kom je nepokoran. Pa kaže, kako da onda zaboravim onoga koji meni oda? Allah te barke, Allah hrani i nevjernik, je tako? S tim što oni više rade od nas, više privređuju, tako? Pa su i dobijaju. I ono što daju od njihovi dobara, dobijaju na ovom svijetu, na onom nemaju ništa. Sve u prah i pepel. Pa im je Allah te barek retala dao. Zato što su zaljubljeni u njega. A uzvišeni Azeveđel ovolikim ljudima i muslimanima koji rade samo iz svoje milosti želi da im da im pokaže da se na njega oslanjaju. Da ih ne bude strah šta će jesti piti. S druge pak strane, kada kažemo da se oslanjaju na njega, nije uzvišeni rekao da se oslanjamo na ljude, na svoju pamet i na, na crveni križ, ne. Oslonce na Allaha znači potpuno se osloniti u svakoj situaciji i u svim sferama svog života. I ne biti zadovoljan samo onda kad imaš A kad nemaš, onda da se smrkneš. Jer to znači da se ljutiš na ono što ti Allah propisao. Stiglo ti malo manje na fake na vrata. Zahvali mu za tome. Možda je to dobro za tebe. Allahov poslanik ali salatu wasalam i njegovi ashabi su sve ostavljali. Samo radi vjeri. I to je priroda ovog puta. Nikad ih i nikad nisu ukoreni. Ebu Bekr je dao sve. Suhejb rumi je bio asab koji je primio islam. Pa je krenuo za Medinu, pobjegavši. A njegov otac je bio i tekako bogat. I ostavljao ogromno nasljedstvo iza sebe. Ovaj je bio trgovac, naslijedio, to i imao dosta imetke. Pa je krenuo prema poslaniku, ali i selatu i mušici su ga stigli. Bio je dobar strelac popeo se na jedno brdo i oni su mu rekli pobjego si, a ostavio si metak, misliš da ćeš ga odneti za Mohamedom. On prepoznavši šta oni od njega traži, kaže im, jel vi tražite moj metak, ko što me pusti tako darnem? Kaže, hoćemo, eto vam sve. Samo vi mene pustite da ja sačuvam svoju vjeru. Eto vam sav metak. Sve uzmite što god imam. Pogledajte kako je odgajao Resul Ali Sato Salam prvu generaciju muslimana. Zavirimo u njihove živote. Da li je Allah poslanik Ali Sato Salam ikad izašao noću i bio gladan? Jest. Sahi su predaje. Allah umiljenik, odabrani kome melek dolazi, koga je Allah mogao nahraniti da nikad ne uzme ništa da jede. Kun fe je kun, stvorit ću te sitog, da nikad nemaš potrebu ni za vodom, ni za čim onaj koji sve savršeno stvara, mogo je to. Međutim, poslanik, ali ili svetu salam, nama je primjer. Izlazi na veće i gladan. I žali se i traži, jel da? Od vrata do vrata. Dajte mušici, popušte nam malo, dajte nam da jedemo i pijemo. Šta treba da uradimo? Samo recite, postavite uslove, ja ću ispuniti. Ne. Ne. I to je malo što on, eto je Ebu Bekra, ide i on gladan. Izašao na, na ne može da spava. Kad eto ide i Omer. Tri droga. Omer ibn Hatav, kada je umirao, rekao i zamolio je, ukopajte me, kaže, do poslanika, ali svatu se vam, to mi je želja. Tri najbolja čovjeka. Hodali zemljom, gladni sve trojice svaki od njih samo digne ruku i dova. Smirili se Allahom odredbom. Znaju da Allah zna šta oni misle. Pa su nedugo zatim i dobili obskrbu. Je tako? Za koji im Resul Ali Slatu Veselam kaže, kad su se dobro najeli ovce, je tako? Kaže on, Ali salatu Veselam, tako vam je Allaha. Ovo je blagodat za koju ćete kaže, sigurno biti pita. Pa braćo moja, kad nam se blagodati povećavaju, dobro. Tako vam Allaha rješavajte se pod hitno. Sve što i više imaš, više ćeš odgovarati. Od zaloga ja odvoji, daj svom djetu odmah u usta pola. I nemojte se bojati za svoju nafaku. Allah te bar i tala dalje kaže čovječe, ne traži, kaže, od mene sutrašnju na faku. Jer kaže, nija od tebe ne tražim sutrašnje dijelo. Allahu akbar. Nemoj tražiti od mene sutrašnju na faku. Nija od tebe ne tražim sutrašnje dijelo. Kako može musliman strahovat da će ga Allah napustiti? Pa se nakloni vlastodržcima. Pa kuca na vrata i sam sebe ponižavaš. Ja sam svjedok ovog. Lično. Svaki od nas kad uđe na vrata treba mu nešto kod ovih lopova. Jedan vid poniženja imaš. Na njegova vrata ti ćeš se i poniziti da pokucaš da bi dobio posao da bi dobio, da bi ostvario nešto tako. Nema vidi, hajde, šta A na Allahova vrata? Šta je u stvari iskušenje? Moment dok ti trž, držiš i trpiš i saburaš na tome. Ti si od onih koji su prošli iskušenje. A od onih, ako skreniš, ti si od onih koji je pao. Allaha te barku ta'ala molim da nas obskrbi obskrbom zbog koje nećemo žaliti na sudnjem danu. Alhamdulillahi Rabbil Alemin Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah tabarak wa ta'ala kaže ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله أكبر ومن يتق الله كاجي uzvišeni onaj ko se bude bojio Allaha Allah će mu dati izlaz iz svake situacije. Allahu akbar. Molim Allah da nas poduči ovim ajetima. Ponovit ću, braći, još jednom. Kaže uzvišeni, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ mahređa. A onome ko se Allaha boji, ovo mahređa, uzvišeni kaže, iz svake situacije ćemo izlazda. Mi moramo vjerovati Allahu. Ko ne vjeruje Allahu, on nije musliman. Ko sumnja u Allahove ajete, on nije musliman. Ko kaže da se ovo neće ovako desiti kako Allah kaže, nije ni on musliman. Kaže Allah te bar kutala, onome ko se mene boji, ja ću naći izlaz iz svake situacije. Allaha molim da nas poduči ovim ajetima. Zapamtite dobro ovaj ajet. Kakva god situacija da vas nađe, nemojte se nikog bojati osim njega te bar kutala, kunijem se Allahom da će vam izlaz. Kunem se njime da će nam izlaz ali se moramo bojati njega. I zato sam na početku hudbe rekao šta danas rade muslimani. Koliko, kada bi pravili spisak, koliko se ljudi i država muslimani boje i koliko se stvari na ovom dunjalku boje, vallahi mogli bi komodno reći, jeste li uopšte muslimani? Allah te barek taala taj koji daje obskrbu muđahidi u Siriji do prije godinu dana nisu imali ni vazdušne puške. Ne vazdušne puške, puno je to rezo Siriju i Egipat. Nisu imali ni malo dužeg noža kuhinskog. Danas imaju tenkove, imaju helikoptere, imaju avione, imaju džihad. Imaju džihad. Vrhunac islama imaju dobili su počast zato što su saborali da ih Allah odabiri. Jer Allah kad daje džihad, ne daje ga svakom. Da bi dobili džihad u umetu ili u jednom dijelu naroda, moraju se pojaviti ljudi koji će ima, imati karakteristike Allahova vojnika. I onda ga uzvišeni počasti da bude njegov vojnik. I onda uzvišeni stvori vojno polje i uzima. Hoću tebe da uzmem zato što ste zaslužili. Jel ih obskrbio? vallahi jes. Dao im je ono što su nevjernici godinama sticali, šije. Allah ih ubio. <clears throat> Tako. Asad i njegovi psi godinama su, decenijama su pravili uz pomoć Amerike i Francuske pa je Allah te barke tala tu obskrbu i te tenkove i topove, pamove i patove dao u ruke muđahida, koji ne znaju možda neki od njih ni šarafa zavrniti. Ali Allah te barke tala je obećao da će pomoći. Je tako? I obećanje se gleda i vidi. Da si prije 30 godina nekom u Egiptu rekao da će u Egiptu biti džihad ili u Siriji ili u Tunisu ili u Iraku, svi bi ti rekli ti nisi normalan. Zbog tih riječi samo bi dobio možda smrtnu kaznu. A evo danas, Irakom, Egiptom, Sirijom, Mali, i tak Alžir, Jemen, tek biri se prolamaju. Obećanje Allahovo je stiglo. Obskrba im je stigla. Nisu se bojali, trpili su dugo vremena. Mnogi su umrli u mučenjima zatvora svih tih taguta, i ako želite za vašu informaciju, nedavno izašao jedan članak, jedan brat koji je bio u Saudijskom zatvoru kaže da je Guantanamo tamam piknik za zatvor u Saudijskoj Arabiji. Jest, jest, kod oni što obavljaju hađ, klanjaju, zeka daju. Jest, jest, kod njih, kod njih su najgori zatvori. Molim Allah da ih sve otvori. I da sve oni koji su u zatvorima izađu da se rasprše po Mekvi i po Medini i da pokažu da su oni Allahovi robovi i da vrate vrate arapski polotok tamo gdje ga je, kako ga je Rasul Ali Sato Salam ostavio. Čist od mušrika, a pun mu vahida. I čist od novotara. Pa je Allah, braćo moja, obskrbio. Hasan al-Bastrija, rahimahullah, su pitali neki čovjek mu se požalio na sušu, kaže Nemamo, kaže, kiše. Kaže Hasan al-Basri, tražite oprost od Allaha. Sljedeći mu se žali na siromaštvo. Kaže Hasan al-Basri, traži oprost od Allaha. Pa je sljedeći traži od njega, kaže, o Hasane, moli Allaha da mi podari sina. Kaže Hasan, traži oprost od Allaha. Pa je sljedeći se požalio da mu bašte i vrtovi nisu plodni. Pa je Hasan rekao, traži oprost od Allaha. Kad je svima odgovorio isto, došli su, kaže, začuđeno i upitali. O Hasane, došli su ti različiti ljudi, postavljaju ti razna pitanja, a ti si, kaže, svima odgovorio da čini istikfar. Kaže Hasan al-Basri, nisam, kaže, ništa rekao od sebe, Allah te bar, kao ta'ala kaže, kultu stagfiru rabbekom innehu kane gafara. Kaže, tražite oprosta od svoga gospodara, jer on doista mnogo prašta. Yuridu semae alejkum midrara. On će vam nebesa kišu obilnu slati. Pa kaže dalje, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ enhara. Kaže, i pomoći će vas imanjima i sinovima i da će vam bašte i rijeke će vam dati. Ali početak ajeta, kultu stavferu, tražite oprost, onda ćete dobiti. Ovdje uzvišeni kaže, tražite oprost od gospodara svoga, jer on doista mnogo prašta. Zatim, on će vam, kad budete to uradili, sa, nebesa, sa nebesa kišu obilnu slati, je tako? Midorara, to nije svakakva kiša. To je kiša puna bereketa lagana, je li tako, lijepa, za vodu, za piće, za stoku, za njive, tu ćemo kišu dobiti. Kaže zvišeni, i pomoć će vas i manjima, i sinovima, i da će vam bašće, i rijeke će vam dati. Ali prvo, kultu feru. tražite oprost. Šta znači tražiti oprost od Allaha vraća? Jer to znači samo dići ruke, Allah moj, oprosti mi i opet isto. Jel to znači dići ruke, Allah moj, oprosti mi u saba, na podne opet isto? Nije, braćo moje. Kada tražiš oprost od Allaha, prvo, moraš zahvaliti njemu, zatim pokajati se za grije koji si učinio, zatim ne istrajavati na tim grijesima, zatim nastaviti sa činjenjem dobrih dijela, zatim udjeliti se bili la, i onda ga zamoliti, primi to što si ga molio da ti oprosti a ne izaći petkom ili jednom u šest godina ili jednom godišnjem na Hajvantovicu ili negdje mi ćemo jedne moliti Allah za oprost onako kako nama odgovara. Resul Ali Islatu Oselam svaki dan u vjerodostojnim predajama kaže da je molio Allah za oprost. Astagfirullah. 70 do 100 puta. Ja, Resulullah, ti si Allahom miljenik odabranik, oprošteni ti prijašnji i budući grijesi, ti si dženetlija, stalno tražiš oprost od Allaha. A on kaže, kako da ne budem zahvalan rob svome gospodaru? On je oprost smatrao zahvalom Allahu. Zašto, braćo? Hvala Allahu što imamo nekog ko će nam grijehe oprostiti. Hvala Allahu što imamo njega da, nam, da nas saperi, pa da nam naše prsa i duše očisti od grijeha, pa da lako dišemo. Hvala Allahu koji nas uputi, da ga molimo da nam oprosti. E to je ta, braćo moja, zahvala. Zato savjetujem sebe i nas. Nemojte nikad tugovat za onim što vas je promaklo. Niti žaliti što vas nije stiglo. Nemojte nikad. Kaže Hasan al-Basri, obraćajući jednoj skupini ljudi, šta je s vama ljudi? Šta je vama? Govorite, neka vama i nama Allah Đalešanu grije oprosti u džendar nas uvedi, ali čim dođu u pitanje dinari, dirhemi, sve se brzo promijeni. Tad pokaže svako šta voli i šta mu je draživo. Zato, braćo moja, sebe i vas savjetujem da ne crkajete za dunjalkom. Umarajte tijela, nemojte srca. I ako hoćete da vam se obskrba poveća, tražite oprost od Allaha. Ako hoćete da vam kažem koja je najbolja obskrba, reći ću vam, braćo. Kaže Allah, te bar kvetala, da je bogobojaznost najbolja šta? Obskrba. Pa se obskrbite bogobojaznošću, braćo. Ja ejuhelledine amenu takullahe haqqa tukati, o vjernici, o muslimani, bojite se Allah onako kako ga se treba bojati. I nemojte umirati osim kao predani pokorni. A najbolja obskrba je bogobojaznost. Onda Allah te barke od Allah svome robu koji njemu robu i približava se, neće okrenuti leđak onda uzvišeni neće staviti prepreku između sebe i dove tog groba. Međutim, kad se robovi udalje od Allaha i počnu kucat na tuđa vrata milosti da bi im se smilovalo i dalo bjedni dinar i dirhem, onda će morat praviti proteste, onda će morati dolaziti pred vrata svojih bogova i moliti za milostinu da im dadnu plate, da im uplate staž. Onda će biti poniženi ima da kisnu i da se mrznu zbog bjednog dinara. Onda će raditi godinama, a neće imati ništa. Deset godina su radili, rade pobosni ljudi, nisu nikad plate dobili. Zar ovo nije siromaštvo? Zar ovo nije prokletstvo? I kulminacija toga je poniženje, dolazak na vrata ta guta, ne bi ti se on smilovo i otvorio ti svoju kasu. Molim Allah da se nama to nikad ne desi. Allaha molim da nas poduči svojom knjigom, da nas poduči sunnetom Rasula alaih salatu wasalam. Allaha te bar pitala molim da učini od nas one koji će se oslanati samo na njega, da nas pomogne oskurnim trenucima, da nas učvrsti, da nas uputi na pravi put i da nam oprosti naše grijehe. Allaha molim da nam oprosti naše grijehe. Allaha molim da nam oprosti naše grijehe. Allaha molim za oprost naših grijeha, tajni i javni. Allaha molim da nam oprosti naše grehe i sramote pokrije. Allaha molim da nam oprosti naše grehe. Allaha molim da nam oprosti naše grehe. Allaha molim da učini od nas prijatelji jedni drugima. Da sačuva islam i muslimane. Da uzvisi džihad muđahide. Allaha te barke ta'ala molim da od nas skloni munafike. Da od nas skloni kolebljivost. Da u naša srca ubaci tevakul, jakin, snagu imana da se približimo njemu te barke utala toliko da nas počasti borbom na njegovom putu. Allahu te barke utala, Allaha molim da nas približi sebi, da nas uputi na ono što nas približava njemu. Allaha te barke utala molim da nas nadahne, da ga molimo da nam oprosti. Allaha molim da učvrsti naše korake, da učvrsti naše jezike, da učvrsti islam, da uzvisi islam i muslimane, da sačuva naše daje, da sačuva našu ulemu, a da ponizi kufr nevjernike. Allah molim da uništi sve one koji spletkare i rugaju se njegovu šerijetu. Allah te barke ta'ala molim da ubrza svoju pomoć i pobjedu, da nastavi stavi u safove oni koji će se boriti do posljednje kapi krvi za uzizanje njegove riječi. Allah te barke ta'ala molim da nas sastavi zajedno u džennetu sa poslanicima šehidima iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alemin. Kibu salam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ses de tebrik ederim.